kandi mwiriwe inshuti bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago cyo ku nama uburundi burarumije imyaka mirongo itanu n'indwi butahukanye ntayo kwikukira ariko uwa mbere Mukakaro kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri aho ibendera ry'abanyamahanga ryamanurwa ibendera ry'uburundi rikamanikwa maze burundi bwacu igasamirana kuva icyo gihe guca uno munsi inzego z'igihugu zihurikiyemo abarundi bene burundi harabagira bati ku ngoma y'umubirigi harashobora kuba harabaye ibyiza byakozwe mugabo hakaba n'ibibi byaranze iyo ntwaro yamara rero kuva mu ruhagarara mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hari n'abahavuye bashaka gutembagaza ubutegetsi ububirigi buragirizwa kuba bwaragize uruhara mu njyane zagiye zishyikira abarundi muri kahise mbere iyo ngendo n'impari kuri icyo cyiyumviro zikaba zisa naho zibandanya na bugingo n'ubu iruhande y'ibyo bibi byagirizwa ingoma yindi na cyane cyane igihugu cy'ububirigi muri iyi myaka mirongo itanu n'indwi iheze uburundi buri mu minwe ya bene burundi abanyapolitike batumiriwe gusubiza amaso inyuma tukabaza tuti abarundi bokwirata iki kuva barongowe na bene burundi mbega hari icyo baba bicuza kuvaho ingoma iganje y'indi ibishije ingoma ya murundi kuri murundi canke hari icyo banegura inyuma y'imyaka mirongo itanu n'indwi uburundi bwikukiye hokogwa iki kugira ngo abarundi basome rusose ku byiza byo kwikukira ku burundi by'ukuri muri kino kiganiro duhisemo guha ijambo abanyapolitike batandukanye hano ku nama hakaba havyagiye bane turi kumwe kandi na honorable Claver icyo yitungiye mushinga amateka ya Seruki Mugambwe Senere. Eh, nagira ndabaramutse nyakubahwa umumenyesha makuru Jerome Niyonzima ndamutse abo turi kumwe ngaha muri kino kiganiro nongere ndamutse abariko baratwumviriza abarundi n'abanyamahanga bari baratwumviriza. Sanga kunama. Ikoze cyane. abarundi baba abari mu gihugu n'abashweragijwe mu mahanga murakoze murakoze uhagarikiye kino kiganiro ni pacifique cyubahiro eric uwimana niba atuma tuvuga mukatwumva jerome nenze mademesheje ikiyago cyo ku nama ntisangwe mwese ku nama mu kwigina eh, ntawo bikuraho kandi haba kugwaruka gubu n'uruzoza ntawuzoreka kuvuga ko umuganga w'abadasigana ariwe wazanye intayo kwikukira eh, kandi n'intayo yo kwikukira yabonetse mu buryo budasanzwe kuko eh, incungu yo kwikukira umuganwa rudoviko rwa gasore Eh, yabicishije mu bwambwe w'abadasigana mu gihe twarotsinda amatora y'itariki cumi n'umunani mu z'ukw'icyenda mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe aho rero niho abarundi baca baronka uburenganzira bwo kuronka eh, intayo yo kwikukira mhm. ariko iyo tariki siyo twaciye turongera ko kuko eh, bari bavuze bati rwa gasore rero ntiyaronse n'umwanya wo kubona turonkiyo ntayo kwikukira Eh, ibyo rero byarabonetse neza yuko ukuboko kw'abanyamahanga babonye yuko gasore abatsinze nabo bari kumwe n'abarundi yuko bitabashimishije baca barakoresha abarundi bafatanije n'abanyamahanga baramugandagura hanyuma ariko icadunejeje cyane nuko abarundi bari kumwe imwe y'ukwindwi mu mirongo itandatu na kabiri abarundi barashikirizwa intahe kwikukira yari yabaciye mu myanya y'intoke mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na gatatu igihe umwami mwezi gisabo yasinyirana amasezerano n'abadage imyaka mirongo itanu n'indwi rero iraheze urumva ko gasore yavuga ati dufatane mu nda intahe y'ukwikukira ntiduce mu myanya y'intoke uno munsi turacyayifise turacabona yuko abarundi byagiye birabagora mutikute byabagoye gute abarundi kuva inyuma ya gasore bagiye baragandagura indongozi abashikiranganji ba mbere byatumye rero leta yari gushyira mu ngiro iyo migambi yose y'ubutunzi abarundi bama mu nduru za politiki hanyuma iby'ubutunzi ko nicyo rero cerekana yuko tugifise igikorwa kugira ngo dushikane indoto z'umuganwa rudovuko rwa gasore ko mm. abarundi rero botora agatima mpembero bakabona yuko tukifise icyo tugerageza ndagaruka reka mbanze nkubitire muri CNDD Gaspar Kobako umuvugizi w'uyu mugambwe muri CNDD muremeza ko uburundi bugifise ntayo kwikukira inyuma y'imyaka 57 Eh, n'ibintu ibintu twafata mu mico ibiri nk'uko olivier bivuze twararose indepandanse eh, itariki ya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itandatu na kabiri eh, idarapo y'ababirigi y'abakoroni iramanuka y'uburundi iraduka ariko rero ntawoja ngaho ngo abidehe intayo kwikukira twaronse ikananigirwa mu menshi kubera kuko uwayirondeye n'abo babironderanye wa gasore na ba mirekano n'abandi ikanigirwa mu menshi ni ukuri eh, ntawo bideha nk'uko ndabivuze ntitwinjira nk'abo tuvuge ngo turafise ubwigenge bwose mu gihe tukigowe mu gihe tukifise ingorane zingana ukuri aho ingorane ni nyinshi cyane raba ubu bukene raba iyi ndwara reka noneho n'uwo mukorone nyine ntuhavugira ngo yaragiye wese burundu ka kuko yagiye igice yagiye igice hari umukorona akiri mu burundi ngaha yega si kubera kuko tutabona uruko bagwera ko tuvuga yuko atamukorona ari ngaha hmm. yaragiye atagiye kubera kuko eh, aguma dutunze ijisho yaragiye ibyo aguhaye aguhejeje ukuboko kw'iburyo arabigukura ku kuboko kw'ibubamfu ni ukuvuga yuko aguma adukandamiza mu gihe tudafise ubwigenge ku butunzi dufise eh, akaba ari we akibandanya abucukura eh, akaduha n'igiciro yishakiye twebwe mu gihe tutazoba turashika kuri iyo ntambwe eh, impinga iracari ndende nicyo gituma tuza kubandanya urwo rugamba kugira ngo twikukire burundu eh, eka no muri politiki ntitwavuga yuko twikukiye cyane none kugira ngo muri politiki turagenda ngaho tukidegembya hmm. kugira ngo turagenda kuraba abanywanyi bacu bikoroha cyane politiki no munsi uburundi burongowe nabo bwitoreye inzego z'umutekano inzego z'ubutungane zose n'abarundi abashikiranganje n'abarundi mukuru w'igihugu na inzego z'inamashinga amateka nkengo z'amateka n'abarundi buti ntiturikukira muri politiki gute ni bangahe bagira bati tugira dutunganye inama twisunze amategeko yanditswe hmm. dusoma twese muga bati ntugeza iyo wovuga yuko ari ukwikukira nyakuri ni ukuvuga ko hariho abantu bafise ka gatima n'agatima atare kugira ati rikaba rijiwe mvugwa rikaba rijewe nseruka rikaba rijewe numvirizwa kuko kumbura ujya wundi yovuga akandusha ukuri yohava nsubirira urakoze ndagaruka nkubitire kwa Gabriel Banza witonde mu mugambwe APDR urunani rw'amahoro na demokrasi nyuma y'imyaka mirongo itanu n’indwi muri APDR mu kwemeza ko yo kwikukira abarundi tukiyifise hama abazungu baraza baratunyaga uko kwikukira hama leta ari kimwe y'ukwindwi mu itatu na kabiri haba guhabuza iyo ntahe yo kwikukira uno hmm. munsi rero iyo ntahe yo kwikukira iratsimbataye mu gihugu cyacu Burundi ibyo tubivuga kubera turi mu ntwaro rusange kandi inzego zikaba zitorerwa n'abarundi ubwacu hmm. eh, ibyo rero by'ingorane zito zito zihari Eh, ni ingorane zihanze isi yose ingorane z'ubukene zokwamaho ariko bisaba ko tuguma tubira gute dutera intambwe gusa hari ikibazo gikomeye aho hari abarundi bamwe bamwe usanga bashaka eh, gufatanya n'abahoze bashyize uburundi mu buca yatuma rero ari inzingu zingu zidahera ariko muri rusange intayo kwikukira yarahabujwe abarundi twitunganiriza ibyacu abarundi turiko tubitegura amatora ari twenyene abarundi turiko turakoresha amafaranga y'u Burundi ibyo bita budget y'igihugu tutazeye inze aho baguma badufatira gwa kanu kwizosi ariko no munsi Burundi bwarahabuje iyo ntayo kwikukira nje gituma rero uh, twe mugambwe ya PD dushima habo tugasaba gusa ko ibyo bindi bikorwa biherekeza kwikukira byobandanya bitera bija imbere mhm. uti imbere yuko uwa mbere mukakaro kakaro ibendera ry'abanyamahanga rimanugwa uti kwabaye nko guhabuza intahe yari yanyazwe n'abanyamahanga be ku ntwaro y'ingoma igangiye ni nta kintu na kimwe cyiza mushima mwebwe hariho ibyabaye bimwe bimwe byiza ariko urabye umuntu amaze kwaka ijambo naho mu rugo rw'iwawe hari aburiye n'indege bwa mbere baraca hanze ariho havuye imbere intandaro ya bamwe bamwe bamwe kwambaza atabashatse gusubiza Burundi inyuma hari abantu bamwe bagendeye mu ndege cyane bararyoherwa mm-hmm. babonye n'umusire batugenderamwo baca bifuza ati mbega twokora iki tugaruke mu izo ndege ibyo rero biri mu inyuma uburundi bashaka gusubiza inyuma iyo ntayo kwikukira reka kumbure nagaruka mbanze nkubitire muri senere honorable claver uno munsi imyaka mirongo itanu n'indwi iruzuye uburundi bwikukiye ikintu mwebwe muvuga muti kiragaragaza ko mu burundi hakiri intayo kwikukira kiriho yego murakoze twebwe muri senere turemeza ko uburundi bwikukiye mhm. kandi intayo yo kwikukira yarabonetse Eh, abarundi barayihimbaza uko umwaka utashe itariki imwe y'ukwindwi twama duhimbaza iyo ntayo kwikukira mugabo rero twarayironse hakenewe ko abarundi tuyigendera tuyigendera gute tukamenya icyo ari cyo ukwikukira mhm. mbega dusubije amaso inyuma ko itariki imwe y'ukwindwi twama duhimbaza ntayo kwikukira koko uburundi n'abarundi barikukiye mu bya politike abarundi barikukiye hariho umwidegemvye wo gukora politike barikukiye mu by'ubutunzi Burundi bari bwarikukiye mu by'imibano ko tubona hariho bamusanga kwa gasore yaronderera uburundi tugire icyo ni ukwita kwisuzuma abarundi twisuzume turabe ko koko ukwikukira twakuronka none kuri ibyo byose badondaguye aho hari ibimenyetso by'uko twikukiye na buhoro buhoro ni hehe hari ibimenyetso by'uko twikukiye ni uko uburundi burongowe n'abarundi mhm. mugabo babarundi rero nabo ugasanga nkumbure ntibagendera ukwikukira Burundi ugasanga uko umukoroni yakora nabo bariko barigana iyo ngendo ntibamenye yuko abo barongoye ari abarundi bene wabo bakwiye kubatunganiriza muze byo bakeneye ariko mukoro niko cyari kimoko yari zana amagi hari amasoro hari umurundi ukwigenza gutyo muri kino nta kimoko gisumba inzara nta kimoko gisumba hari abantu bama bakubiswa twama twabumvise nta kimoko gisumba kubura ubwigenge hari zana amagi zana abarundi bashikanira umunyamahanga amagi amagi yariho ubu nta yariho none ubu ubo yasabaye amagi ubu irigi rigugwa amajana ane amajana atanu uwo muntu arifise utuma umwica kuko nawe aca aritwara ku isoko kugira arabe ko yoronka uduharage mugabo ikimoko tuvuga burya umutima w'umuntu ikintu gikomeye n'ubwigenge burya mu byo ukora wewe um, umumenyeshamakuru nk'uvuye muhira bakakubwira bati wewe uza kuvugira ijambo iri jambo iri n'iri n'iri n'iri ku iradiyo ntiwumve yuko ufise ubwigenge bwo kuza gushikiriza icyiyumviro cy'iwawe burya nta kintu kibabaza nko kubura ubwigenge independence rero n'ubwigenge tukwiye twebwe abarundi kwicara hamwe nkumbure tukagira umwihwezo tukaraba uko kwikokira twaronse ko turi ko turakugendera nk'uko abarundi bari bakwiyumviriye nk'uko abarundi eh, bari biyumviriye ko uburundi bugiye ukwikukira nyakuri mhm. ukwikure nyako mu bwigenge bwa politike mu bwigenge bw'ubutunzi mu bwigenge bw'imibano ukwikukira kwikukira gukwiye mhm. uyu mugenzange aravuze yuko eh, hari ibintu byiza uburundi bwaronse ku ntwaro y'abakoroni mhm. kiriho kuko twarugururiwe isi turamenya isi ukuntu imeze turagira imigenderanire n'ibindi bihugu kubera nta muntu yobaho wenyine atafise uwo bafashanya turamenya isi kuntu imeze nk'ibyo mhm. rero bazanye twe abarundi twebwe bafashe ibyo twari dufise byose barakubura ati ibyo oni ibintu bavuga zigishenzi mhm. murazi nk'ubu bakubwiye ngo uri umushenzi wari umuntu watana hamwe ubwira eh, wari umuzira rumenyetso wari umuntu utashobora no kwicarana no mu bagabo mhm. imigenzo y'ikirundi rero yarasubiye inyuma nicyo gituma twagize n'ibibazo kuko burya umuntu agukuye ko umugenzo wawe akakuzanira uwundi mugenzo ugasanga uwo mugenzo akuzaniye nawe ntuwuzi neza suwi wawe si kama mhm. biragorana ariko uwo muntu ntiyadukuye ku migenzo hakaba haheze imyaka mirongo itanu n'indwi tumwomboye ubu ntituba turayisubira kuri iyo migenzo icyo rero nicyo navuze yuko abarundi dukwiye gusubira inyuma mhm. tukaraba ukwikukira kubereye abarundi akaba ariko eh, dushyira imbere mhm. olivier inkuru nziza iprona ivyo yakoze birabaye imfagusa kuko ntiturigenga by’ukuri umuganga w'abadasigana ibyo wakoze ntibyabaye imfa kuko umuganga w'abadasigana urafise umushinge munini washinze mu iki gihugu eh, ariko namye nubu ndabisubiramwo umuganga w'abadasigana abantu bawuvyumvise waragiriwe ingorane urategwa ingorane n'aba banyamahanga aha abantu babivuga ntibarabibona umuganga w'abadasigana umaze kugandagurwa bakagandagura umukuru wawo umuganwa Rudoviko kwa gasore yari umushikiranganji wa mbere ngenda ndi umwe nawe nyine ntiyarengeje amezi icumi hafi na kumwe haza nyamoya kumbure ndashobora kutabatondeka neza haza joseph bamina hagaruka ngenda ndi umwe wa kabiri haza biha haza micombero aho ni mirongo itandatu mu myaka ine kugira abashikiranganje bagaruka bashika indwi ni hafi abashikiranganji babiri bakoranira umwaka umwe none icyo gihugu cotera imbere gute abantu baticaye ngo biyumvire ivy'ubutunzi ari ukugira ngo abantu bagume batsindagura abo bose nta kindi cyabahindagura yari umuzungu avuga ati umuzungu yari yaragiye ntiyari yaragiye yarakiri mu Burundi kuko hmm. n’icyo gihe cyose. yakorana n'abarundi akabakoresha haba mu migambwe haba hehe kugira ngo abarundi bacanemwo batinde bagende akagirira birumvikana rero ko umugabo w'abadasigana naho wari wiyumviriye kuzana iyo ntahe kwikukira bitaworoheye kushira mu ngiro kuko abari bafite ibyo byiyumviro byo kubikora benshi baratotejwe abandi barangazwa akanyomoza mu gihumbi itariki ibiri na zitatu z'uko icumi na rimwe mirongo mirongo itandatu na gatandatu umugambwe w'iporonda uca ubumwa mu burundi ni ukuvuga ngo abantu bose bari bafite ibyiyumviro byo mu yindi migambwe pdc pepe pdr odan baca baja mu mugambwe mu gihugu rero cyariko gitwagwa n'umuntu w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu atakuriye mu mugambwe micombero byarumvikana neza ko ibyumviro wa rudoviko byagenda biragira ingorane ariko umugambwe w'abadasigana ntibagiye akagirire mm. icagumye gitunga abarundi n'ubumwe no gufatana mu nda nicyo gituma ingorane zose twagiye turagira abarundi bagiye baravyuka bakavuga bati uko biri kose hariho ibintu dutegezwa kugira naha rero twebwe tuvuga duti abarundi bakwiye guhindura ingendo kuko mu barundi bene wacu hariho abaciye bagira ingendo z'abakoroni bo nyene naha rero tuvuga duti mushinga ntahe gasubari yabivuze ngaha abarundi bigenza nk'abakoroni abarundi none bari hehe abarundi bigenza nk'abakoroni abarundi bigenza nk'abakoroni kuko kwa gasore yavuga ati nzoshima ko igihugu giteye imbere ico gihugu harimo amahoro ubutungane n'iterambere harimo kugwanya ibiturire harimo ukugwanira agateka kazina muntu hmm. hariho ubutungane burabona demokarasi mu gihugu ugiye kubona mu gihugu hariho ibiturire ugiye kubona hariho agateka kazina muntu gacinyiza murumva yuko abarundi mw'ico gihe ingendo y'intwaro eh, kwikukira n'intwaro ya demokarasi iba vyapfuye abari abarundi baba bariko barigenza nk'abakoroni ariko kuva uburundi bwikukira iprona iri mu butegetsi nta na rimwe itarabiri mu butegetsi ibyo byose muri ko murabyidoga ntimwa muri ko muri muri tyoza umugambwe w'abadasigana ntushobora kwityoza ahubwo abantu benshi birabagora kwimena igikomera umugabo wawe adasigana n'ibyo uragizwe n'abantu ariko ibyiyumviro byabo harashobora gushika ko haza umuntu akarongora iki cyangwa kiriya ntiyigenze nk'uko abadasigana babifucara ubwa mbere umuganga w’abadasigana umaze kujyaho ugatera kudeta hakaza umuntu ateye kudeta yaba ateye umuganga wawe adasigana kudeta agafata igihugu yaca ku umuganga ukagendera ku izo ngengo umugabo agakoresha izina ry'umugambwe hanyuma ibintu bikayangara birumvikana ko umugambwe w'abadasigarana nawe nyine wapfunywe ntiwapfa mm. aho no munsi hari umuntu yovuga yuko kuba uburundi eh, muvuga muti hari icyo butarashyikira mu byo kwikukira hari umuntu yovuga ko iprona idafisemo uruhara umugambwe w'abadasigarana iprona nta ruhara na rumwe ufisemo abantu baravuwe abantu turiko turaterera ivyimviro ni ukuvuga ariko icimviro n'icitegerezo twifuza aho tugera ntiturahageza ariko umwana wewe ugukura koko aramaze gukura Mhm. ndasubiye muri sendede gaspar kobako uno munsi nyuma y'imyaka mirongo itanu n'indwi ibintu bikuru bikuru umuntu yonegura asubije amaso inyuma n'ibi eh, si bike ibintu umuntu yonegura eh, igihugu cyarasubiye inyuma cyarasubiye inyuma eh, mu bihe bya none murabona igihugu aho kigeze akarorero ka hafi notanga mwogenda kwaho ku isoko karaba aho ifaranga ryacu rigeze uriganirije na rya faranga bakunda kwisunga ry'abanyamerika bita dolari ni igitangaza ejo ariko twari ko turaganira acavuga ati waruzeho idolari rigeze rigeze none ati n'amajana atatu n'ijana eh? ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo ibiri ati kandi gaho ntibirahagarara ako hmm. n'akarorero gatoya murabe ingene ubukene bwagiye buriyongera ibice mirongo itandatu na bibiri ku ijana birenga umuzungu yagiye atagiye none umukoroni ko yatwara eh. kubera afise ububasha ku barundi abo barundi bo kwigenza nk'umukoroni batafise ku bubasha byohindura iki ibyo nibyo bibabaje hmm. nibyo bibabaje none nk'ubu baravuga yuko hariho amahoro n'umutekano ngo hariho n'umusesekara hmm. none hari utayoboye yuko ngaha mu burundi baravuga yuko umenga ntibyemewe none ga Jerome iyo bavuze bati canke we nyine ukavyibonera sivyo bavuga sindabide mu mu ntara ya hapfuye abantu batanu mu ruyigi hapfuye abantu cumi kandi akaba atari urubesho kuko iyo umuntu yapfuye iriga ntibuca agaruka uwamubutse agakoma induru bati mu ntara y'amakamba ntakomeretse aba canke bahunze noneho bacuvuga aha turafise ubwigenge koko abantu baguma bariko baragira kubera bari migwi ishobora kuba ari migwi y'abagizi ba nabi cyangwa abatera babasuma n'abambuzi ngira ngo bavuga ko ari nk'abasuma n'abambuzi aho byo n'imiburi byo kumvikana mhm. eh, iyo hariho imigwi y'abagizi ba nabi mhm. ntiboca bavuga ngo amahoro ngo ariho kandi umusetsekara mhm. kuko ushika uno munsi ntayo tuzi ntayo twemeza rero niko ndavuga nti dushaka kuvuga ko ufise ubwigenge mu gihe igihugu cy'u Burundi gisa n'ikiriko kiraja mu izinga n'umukuru w'igihugu adutwara urabona ko atakijabuka nuko beriki nukubera amahoro n'umutekano n'ubusezekara nukubera iki nese ugwego ntashobora guserukirwa n'inzego zindi ziri mu byo turyohera cyane nawe ari wagiye kuko hoho biba bifise eh, ikintu bisigura kurusha mm. eh, kuko igisabwe n'umubyeyi ugira ngo nico gituma nicyo kiba n'igisabwe n'uwundi muntu mm. naho uba uri umwanganirizi hari aho umuntu eh, ashika bavuga ngo karahara mu rugara ntibacu birashoboka yuko udusamye mu nzira ikiyagutezeho n'ikiyago cyo kunama kunama ku tugaruka ku bijyanye no kwikukira k'uburundi nyuma y'aho Burundi bumaze imyaka mirongo itanu n'indwi butwagwa n'abarundi bene burundi abatumire turi kumwe ku nama ni bane gaburiyeri banza witonde arongoye umugambwe nibisubijwe inyuma eh, bwa mbere hoho Eh, menyesha ariko twumviriza neza ko uburundi je nemeza ko bwahebuje ntayo kwikukira kandi gushika isaha twigenga ingorane nazo ziriko ziraba hagati eh, ni ingorane tubandanya tuniganira ko zotorerwa umuti mugabo bidasobanura ko Burundi butikuki ico tumwe tucumvikane ko apedere ntiri mu nzego ahubwo bari kuvuga bati apedere niwe utari mu nzego eh, gusa bari kuvuga bati twebwe igihe twatwara n'ubushikanganje nakoze ibi nakoze ibi byose byarononye hmm. ati natwe turi mu nzego twarahanuye ibi byaranse turabivuyemwo kugira ngo tunigane kuzotwara igihugu tubihindura ibintu ugomba babuzire ahubwo je mvuga yuko ibyo byose bavuze aba bari mu babishigikiye kuko bari mu bashigikiye ugira uti buzire tubwiriye oya sije eh. meje kuko jewe ndemeza yuko kubiteza imbere ariko akararo yatanze idolari ku mafaranga y'u Burundi muzungu agikurikiranye ngahe muzungu agikurikiranye ngahe byatewe nabo nyene abashikiye 2015 nibo bononye igihugu kuko mm. mu 2015 twari turi abantu bagize imigumuko twari tugeze mu matora mhm. bari kuvuga bati rero oya borosha ingufu gute ntibona ko bagerageje byanze rega harabaye ibintu byinshi cyane kugira ngo ko uburundi bwosubira inyuma uburundi bwosubira mu isanganya byaranze iyo ibyo banga umukuru w'igihugu ntajabuka ko yajabutse yarusha baciye bakora iki ntabwo mm. uno munsi avuga ati ibyo aya mashuri mm. kazima Tarubanda mm. rusibwa hanze ngo ni uko umukuru ariko yagize ati ijambo risabwe n'umubyeyi icyo kimwe n'umwana nawe yoba imfura nacyo gituma rero turi ku rubuga tw'umugambi wa pdr turiko turakorana ingufu nyinshi kugira ngo mu bibiri na mirongo ibiri abarundi ntibabona ko twashobora gukiza ibiri ku birononekana n'umunsi bamaze kuvuga bimwe bimwe dukorere mu ngata batwara n'umunsi umuhigo rero w'imigambwe twebwe twaseruka imigambo watezwa ku kubuyo Mm-hmm. ndabona ibi ndabona ibi ndabyumva ariko turemeza ko uburundi bwikukiye nawe utwara uburundi uzatwara uburundi bwikukiye kuko ntushobora kuzana iyindi ndeparasi igira kabiri yarabayeho ahubwo rero ati reka dukorane ingufu twerekane imigabane n'imigambi dushobora gukorera mu ngata abatwara n'umunsi duhindure ibyo bitagenda neza muganga nkababazwa n'ingene abari muri izo nzego n'umunsi nyene babona ibyo baguma babirimwo ahubwo jean bwacu turabivuyemwo kugira bereke abantu n'amakungu ko babajwe ko muva mu nzego kandi bereke abantu n'amakungu ko bababajwe n'ibiko biraba kandi babihanura ntibihinduke muganga urimwo ndamubwire ko nk'akazi tujejwe nk'abashinga amateka twe turatora amategeko nk'uko tubitegerezwa kandi tura eh, kandi twebwe turakurikirana ibikorwa leta ikora nko mu nama nshingamateka amateka tutora ni meza kandi n'ay'igihugu ikindi twaba twatumye k'abashikiranganje tubabaza batuti ibi n'ibi n'ibi muri iki kisata ujejwe bimeze byifashe gute none nagira mbaze u banza witonde igikorwa igikorwa mm. cy'abashinga amateka turagikora yavuze ati murabisa n'abashikiranganje n'abashikiranganje turabatuma iko bakaza imbere y'inama shinga amateka mm. tukabikora muga ikibazo ntikiraho mm. ikibazo kiri kuko ubu abarundi nkuko twamye tubivuga batagendeye cyangwa batagendera intahe yo kwikukira kubera iki uburundi burafise byose byotuma uburundi butera imbere dufise ikirere cyifashe neza isi ndimwa iramera abarundi leta irafise abayirongoye irafise programme wewe uri mu mugambwe utasize amatora mm-hmm. ukurikiza programme ya leta yagize mwewe ni mwivireyo rero dusambure eh? aho ho byoca ejo azoca avuga ngo abo bateye akagere ngo igihugu ngo gisubiye mu ngorane ngo nka zimwe zo ngo bakorana n'abakoroni twe turi ko turubaka nicyo gituma turi ngaha twe tujejwe yenda eh, eh, gute nk'akarorero nko mu bushinwa hariho leta n'umugambi uri ku butegetsi witwa eh, pariti kominisite shinwa uwo niwo ufise nk'ibintu byose mugabo hari iyindi migambwe ishika cumi hafi cumi umunani iyo migambwe bayita reparti demokratike mhm. iyo migambwe rero ikijejwe igejwe gukosora leta mhm. burya iyo migambwe ikivuze iyo migambwe umunani ni utugambwe duto duto mugabo mhm. icyo tuvuze leta ica iraba ikabikurikiza natwe tujejwe gukosora leta nicyo gituma turiho turiko turabivuga kuko ntituriko turidoga turiho turavuga tuti dusaba ko ibintu byohinduka rero nk'ubu ubutegetsi buri burafise umugambwe uburongoye twebwe turatangazwa nuko ushobora kubona amategeko meza ari mu Burundi adakurikizwa kandi abajejwe kuyakurikiza ari aribo bayonona tukavuga tuti none abajejwe gukurikiza amategeko ubutungane inzego z'umutekano nibo ba mbere bafata bafata ingendo ya mbere kugira bakurikiza amategeko abandi bagaca babafasha kugira nabo bayakurikiza kuko umunyagihugu ntiyobona um, um, umupolisi canke ujejwe ubutungane ariko ararenga mute avuga ati byose mbona birarikuwe ebona Gaspar ko bakagumasaba ijambo nyanza manze nkubitire muri iprona hari ikintu gishobora gukorwa kuko bariko baravuga independence uku kwigukira ku Burundi umenga ntikuzuye neza hakwiye gukorwa iki no munsi kugira ngo tubabe tuguma tuvuga gusa mbere nuko abarundi bari ko batwumviriza batohava bajuragirika ku kiganiro ko tukashikiriza mm. kubera ibyumviro by'ubundi mhm. burya intahe yo kwikukira niyo gutsimbataza ku munsi ku munsi umugambi w'abadasigana nibyo waratwaye igihugu kandi ntitwaje tuvuga ngo uko twifuza ngo byarabaye mm. iyo ko ndashikiriza nkavuga nti umugambi w'iprona byarawugoye kubera hariho abakoroni n'abazungu n'abarundi bafatanije baciye bawugora ihangiro umuganwa Rudoviko kwa gasore rihaye ntibyawushikako ivyo rero ntivyohungabanya apedere kuko apedere avuga ngo numugambwe w'ugwaruka oh, nuko ugo gwaruka nuko ugo gwaruka bategezwa nuko bategezwa kumenya kahise k'igihugu n'ivyakigoye mm. kuko umugambwe ushatse kubona ko igihugu ari igihugu gifise imyaka cumi 15 mm. ko igihugu gifise imyaka itanu uko uwo mugambwe wawungana mm. uca wumva bica bikugora Mm. nicyo gituma utegerezwa gufatira ku byabaye ibyagoranye kandi ntubihunge ureke kubivuga naha rero umuganga w'abadasigana tuvuga duti ibyatugoye n'ibigora n'ubundi abandi bari ngaha tuguma tubivuga kuko tuvuga duti umugani wa Ludovic igihe yavuga ati twifuza ko igihugu gitekanye kitarimo ibiturire tukaba tubibona dushobora kuvuga duti iryo hangiro twarashize n'uzotwara uno munsi iryo hangira atararishikako tuzovuga duti ya migambi yo gushikiriza intayo kwikurikira uburundi by'ukuri ntirashikwako ibyo rero nicyo gituma none munsi ubutegetsi buhari turabivuga kugira ngo byumve n'abandi bazoza tuziza kubivuga kugira ngo babyumve nicyo gituma twebwe uno munsi tuvuga duti icokogwa ni uko twaguma turera abarundi bakibuka neza yuko ukwikukira k'uburundi ari ukububungabunga gukomeza intahe y'ukwikukira mu gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu atawe ukugendeye ko kugakano kuvavanura burundu n'igihugu nk'uku cyahoze ari icy'abakoroni hari icyo bifasha mu gutsinda imigenderanire eh. no kwigenga kw'igihugu biratandukanye kugiranira imigenderanire n'ababirigi ni ngombwa tuza kuyigiranira mugihe icyo tuteza kurwanya ni uko bo tugendera ko ngo dukore ibyo bashaka babitubarira ubwo ariko kugiranira imigenderanire n'ayandi makungu mhm. mu by'ubutunzi mu by'imibano turafise ibyo dutarezwa kurahurayo turafise ubumenyi twoja kugirayo tukagirana mugabo mu kubahana mu kubwenge nico cyo mm. igihugu kenewe igihugu abantu bagenda barasubira inyuma mbere haca haza ayandi macakubiri avuye ku bindi ni ibi rero dutegerezwa kuvuga duti ibi bintu bitagenze neza kuko abarundi bari bafatanye mu nda mu bumwe no mu butandukane bwabo nicyo gituma ibyo bintu ko tutarabishikako dutegerezwa kurwana kugira ngo tubishike ko naho je ntubishika ko no munsi batoyi banje bakazubishika none ko muri mu butegetsi imbere mukaba mwegereye n'isonga ry'ubutegetsi kubera ibyo bintu mutabikosora bavuze ngo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ngo noneho naveye ahubwo yoreka kuva umugambwe w'abadasigana turacabandanya ahubwo kugira ngo tugire inguvu zisumbirije kuko iki gihugu uko bigenda kose ntigishobora gutera imbere injanjago aba ubucankuriya atekerezwa kumva ko iby'igihugu bimuraba nicyo gituma ibyo byo wari uguhunga ibibazo by'igihugu uvuze ngo jenda avuyemo kuko ngo ibi bibazo bidatoye inyishu ariko kandi kwemera yuko eh, umuganga we adasigana uri muri leta mugasi uri kuratwara ariko muregereye isonga ry'ubutegetsi nawe kwegera isonga icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icegera cya cy'umukuru w'igihugu tubihabwa n'amajwi n'ibyo twaronze ariko kuba ariyo ijwi ryiwe araterera kandi igihugu uno munsi ntitwavuga yuko eh, kiri mu buryo budasanzwe kigira gitembagare ariko hari ibyo gukosora gaspari kobako bavuze yuko iyo muri ko muravuga ibitagenda neza mwibagira ko igihe wari umushyikiranganje hari ibitagenda neza urakoze hejuru urakoze n'ukuri eh, ikintu cya mbere nagomba gukebura uyu muri umunanje wa pdr Eh, gaburiyeri banza witonda nuko yo kwitonda hmm? niryo zina ryiwe nuko yo kwitonda kuko atitonze bizohava biramugora ubwa mbere tugitangura ikiganiro yavuze ati ingorane ziri ku isi yose n'ubukene oya mvuge basi nk'umwarimu ndeke kuvuga nk'umuvugizi hari ibihugu bya rutura bitunze binatwiba harimo n'abo bakorone hmm. abo rero ntibishwe n'ubukene icyo ni cya kabiri igihe yavuga ati hari abantu bagomba kwama mu nda y'indege sinayinze ko reka aravuga jewe ngo hmm? abantu bagomba kwama mu nda y'indege navuze ababayeho kuba corona bagenda oya ndagira ndamuhe ikintu kimwe kandi kikibona ndashi mhm. murabonye mu kanya naciye nkora mu mufuko mhm. sinayinze yuko icyo gitabo cinzira ndagifise ngwego nukuri ndi hamwe mu buga mu bwiteka ndeka ndisinjanye muri izo politiki wewe urabona uri umushinga amateka wewe urabona urikuru eh kubutegetsi ndi jewe ngiye kwiga none ugiye kwiga ntagenda n'indege ihingibi mufuza kubiraba amaviza arimo rero ndo havagira agashavungura abandi ngo abandi bama mu nda y'indege jiwe iyo umuntu afashe indege agiye kudandaza agiye guserukira igihugu cyangwa agiye kugira ikindi kintu sinjye namugirira agashavu hari rero abantu bazosubira kuja mu ndege mbega nk'ubu umugambwe senedede inama y'abanyagihugu igwanira demokarasi yonyizigira ati kobako mu bandi banywanyi bose nanje ndakwifuriza ko umushikiranganje narabaye n'icababa c'umushikiranganje mm. ntibigutera inzigo ntibigutera ishavu kandi ejo ngasubirayo banshimye nzokora nisunze ya programme Eh, za ngingo ijana na cumi na rimwe duhoreye kuri cumi na zibiri z'inkoramutima ikindi kintu nagomba kuvuga baza witonda uryitangaza eh. itariki zine z'ukwezi kwa kane wavuze gutyo nyine ngo twagiye mhm. kugira ngo iki gihugu kijemwa amahinguriro mhm. haboneka akazi turwanye aka mhm. abantu bakumva yuko eh, twigenga turi magiriranire bagashora mhm. iwacu tugashora iwacu mhm. tugashora iwabo tukabigira nka kurya ah, umukuru w'igihugu cya gana aheruka kubivuga yavariye icyakiga cy'isi yose fM ati “Ifashanyo yanyu mwama muduha kuko arabona yuko kwa muri kuratega amashi uzerinze ari ibintu bibi ati twebwe turayihebye aho rero ntayo kwikukira yo kiba nyakuri izoca iba nyakuri mhm. habaye ubwigenge bwa politiki mhm. abantu bagakora bisanzuye bataburagiza mhm. hakaba kwisunura mu butozi bw'igihugu ubukene bukaranduranwa n'imizi jewe nibaza yuko ndakwikubwira urazoza gusumbuka urakoze dutera dusozera ikiganiro honorable Claver cyo yitungiye hakogwa iki kugira ngo abarundi bose basome rusose ku ntango yo kwikukira ku Burundi eh, murakoze jewe majambo make majambo make ndasongora amajambo make ni icokorwa mhm. nuko abarundi bohindura ingendo umuntu afatiwe mu ikosa ndabumva ngo jya uranze mhm. ukaza wumva uwundi umutegetsi agaca telefone uwo muntu umurekure ntazi icyamufashe ntazi iyo si discipline mhm. ugende muri banki mhm. mutonze ku murongo uzi uwundi aguciye ko ngo jyewe ngo ngurya turazinanye akagucako akagenda nta discipline ugende sindo nk'icondya ejo buca mpunga ejo buca ntaronka akazi nzokwiga sinzoronka akazi imitima y'abarundi itekane bumve ko bari bigishije gusa mu majambo botekana ku kazi batakaronse eh none wewe ujejwe gutwara mhm. utegerezwa gukora ibishoboka byose kugira abarundi biyumvemo igihugu cyabo mhm. ni icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma tukaraba imitima y'abarundi igatekana bagakunda igihugu cyabo bakumva yuko uri kurakora politike widegemvya ntuvuge ngo gender sinshobora kuvuga iki sinshobora gukritika iki sinshobora ah, guhora n'ubu hari muri politike muri senere ntitwidegemvya hmm. ntitwidegemvya kuko uza wumva ingoro y'umugambo yaturiwe umugambwe wemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ukazabumva musitanteri wobo uraza ngo jewe ngo ngo ngo nta ngoro ngwiza ngaha ico gihugu ni cahe aho ubutegetsi bukora kuri ico kogwa iki kugira dutere ntereja kwabanza ico kogwa nuko abarundi ukwemenya gukurikiza amategeko nk'uko nakivuze amategeko y'u Burundi ni meza nakurikizwe uko eh, twayatoye uko igihugu cyayashyizeho urakoze gaburiyeri banza witonde hakorwa iki kugira ngo umurundi wese asome rusose ku ntango yo kwikukira ku burundu eh, umwanya mutoya nagira amaze nkosore nyakubahwa mushinga amateka ariko aravuga ngo abarundi bokora oya abarundi twokora nawe nawe nyine akivuga nawe narimwo avuze ati cyo eh, wamenga biraba abandi n'ubundi tamurabyo yagize ati cyo ndakembe imbere yuko rero mvuga ko ico kibazo mubaje hari tuntu tatu mugihe turiko turahimbaza ku nshuro 57 nifuza ko igihugu coshikako mhm. eh, icambere n'impanu impanuro ko bamenyera gusangira abantu cyo mu gihugu no munsi urabona ko hari agatima ko kwigungira ko uh, menga abandi ku by'igihugu mm. ariko turifuza koza amaraso mashasha aho rero urumva ko ugomba kuvugira pedere nayo ariko reka dusozere ikiganiro kwa Olivier Nkuru nziza hari ikintu cyokorwa kugira ngo umurundi wese asome rusose ku ntango yo kwikukira ku Burundi eh, mu Burundi abantu bategerezwa kubandanya ubwa mbere tuzirikana ijambo umuganuro Rudoviko rwa gasore yavuze naho mu pedere yavuze ati hovuga irindi jambo nivyo ariko burya nta jambo rizoza risumba iyo umuganwa Rudoviko yavuze igihe yabona ko amatora yatsinze kuko ririmo impanuro nyinshi naco tworigaya ariko niryo ribonetse none hari impamvu ituma iryo naryo ryo kuwa mbere mukakarori tasamira eh kumbure abazungu barabisambaguye bari babifashe ndeka ari bari batwara igihugu usanga baraributse usanga byarabutse ubwira hari ijambo igihe kwa gasore yagandagurwa urakoze urakoze cyane olivier nkuru nziza nibutse yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kwitaba kino kiyago cyo ku nama ndagukengurukiye jerome kandi turabemereye ko igihe muzose mu kudutumira tuzoza mu kiganiro urakoze ndagushimire nawe gaburiyeri banza witonde nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe apd urunani rw'amahoro na demokarasi wakoze kwitabira cyo ku nama shabo je ndabashimire cyane ko mwadutumiye dushimire n'abari ko batwumviriza nawe turi kumwe tukabemera ko igihe cyose muzoduhamagara tuzobitaba urakoze ndagushimire nawe honorable clave cyo yitungiye mushinga amateka yaserukiye umugambwe SNL wakoze kwitabira cyo ku nama eh murakoze ndakengurutse buno butumire kandi ndashimye n'ikiyago twagize n'abano bavukanye nkashimira n'abarundi batwumvirije bariko baratwumviriza hanyuma nkaba niyemeje yuko musubiye kuntumira nzogamburuka urakoze ndagushimire nawe gaspar ko nibutsa yuko uri umuvugizi w'umugambwe sendede inama y'abanyagihugu igwanira demokarasi wakoze igitego cyo kunama: urakoze cyane nyakubahwa jerome niyo nzima kuri kino kiganiro waje kuremesha no ku ndashimye kubera kuko nje ndakunda gusoma nkongera ntibaze yuko sosura kubandanya hanyuma mu kurangiza gatoya ugenda afise ifoto y'injungu ya demokarasi kubera ko yanyizigiye hama twarakoranye twaragendanye kandi sinzoyita urakoze urakoze ndagushimire nawe Eric Uwimana watumye tuvuga bakatwumva shimire kandi Pacifique cyubaro yarahagarika kino kiganiro